Dakle, mjesto gdje se razdvaja blagosloveni prostor crkve od onog prostora koji njime nije osvijetljen, jeste upravo ličnost Presvete Bogorodice. Čuli smo u Akatisu gdje se između ostalog kaže o njoj da je visina, misli se na nju, na presvetu Bogorodicu, visina nedostižna za ljudske misle. I opet malo dalje kaže se isto za nju da je dubina nesagledna i za angelske oči. I zaista je tako, braći i sest. A ako je tako, ko nas onda može da uvede u tajnu ličnosti presvete Bogorodice? Ako čovjek ne može, ni jedan čovjek, i najmudriji, i najpametniji, najobrazovaniji, vidimo tamo u Agatisu se kaže da je rastrgla pretilo atinskog mudrovanja, zatvorila usta, usta krasnorječivaca i basnopisaca. Dakle, svu mudrost ljudsku, a sa druge strane ni angeli ne mogu da nam pomogu. Ima, braće i sese, samo još jedna nada, nada koju prati i molitva. Ne bilo kome, dakle ne ni čovjeku, pa ne ni angelima, jer i oni ne vide sve. Dubina ličnosti Majke Bože ne da saglediva iza njihove oči. Uzmimo serafimske oči i uzmimo mnogo oke heruvim koji mnogo šta mogu da vide i za njihov vid je nesaglediva dubina ličnosti presvete Bogorodice. Ko onda nas može dovede da u njenu u tajnu te ličnosti? Ko može da nas nauči da je pjeva? Samo onaj od koga se u njenoj utrobi izače Sin Boži. Dakle, Duh Sveti, braći i sveste. A Duh Sveti od Otca ishodi. Dakle, jedini izvor znanja, jedina mogućnost da Majici Božoj priđemo i prišavši da je slavimo, prethodno je sagledavši duhom svetim jeste presveta trojice i niko drugi. I zaista, kad malo bolje pogledam, jedna od strašnih posledica odvajanja od crkve, življenja izvan nje, jeste i veliko neznanje, veliko nepoznavanje Majke Bože. Ako malo dublje uđemo u svijet, kažemo malo dublje jer mi smo jednom nogom još uvijek u svijetu, i to u onim boljim varijantama, ako još uvijek se obje ne stojimo u njemu, nosveći samo dresove pravoslavne reprezentacije, ali sa dvije noge u svijetu, pošleći pravoga svijeta, ali uzmimo da je jedna u koračevu prostor crkve, dakle kad pogledamo malo dublje u svijet vidimo da se tamo majka Božija e, ne samo ne poznaje, nego je uopšte nema. Ona se tamo ne spominje, sem kad treba opsovat. Majka Božja se spominje samo kad je treba opsovat. A ako se ne psuje, onda se i ne spominje. To je, braćo i sestre, jasan znak da tu nema duha svetu. I ne samo u svijetu, nego i u dušama onih ljudi koji možda pomišljaju da žive crkveno, da žive duhovno. Jedan od simptoma koji govore o bolesti duše, bolesti uma, jedan od <clears throat> simptoma, simptoma <clears throat> simptoma koji govori da nismo nadaknuti duhom svetim, jeste upravo naš odnos prema presvetoj Bogorodici. Primijetit ćete da se u crkvi e, ne može napraviti ni nekoliko koraka, a da se majci Božoj ne uznese slavo slovo. I ovaj dan, odnosno ova služba divna, zaista divna, iako je motivisan čudom odbrane Carigrada od najezde tuđinaca, tuđinske vojske, i to ne samo onda u šestom, sedmom vijeku od strane persijskih osvajača, nego i kasnije. Majka Božja je čuvala sveti grad iako je ova služba pokrenuta tim događajem, ipak ona nije vezana samo za njega. To je bio motiv, ali dublji motiv da majku Božu svojimo jeste taj što je ona rodila spasitelja svije. Ne samo Carigrada od najezde od zemaljskih vojskih, nego je rodila spasitelja braća i sestra i sestra od satane, od džavoga, od grijeha i od smrti. I ona je na taj način potencijalno spasila, odnosno rodila je spasitelja cijelome svijetu i svakom čovjeku, pa i nama, i ovom gradu i utvrđenju našeg srca. Rodila je spasitelja duša naša. Zato je crkva uzela taj događaj i evo ga smjestila duhom svetim, naravno, u sred velikog posta da nas okupi da ovu večer njoj posvetimo čitajući i Bogu nadahnuti akatis i uopšte čitam ovu službu posvetiši njoj. I zaista je e, nekako posebno. I u drugim službama mi je slavimo zajedno sa svetiteljima danas nekako sve njoj, sve oko nje, onako zumirano. I zaista, braće i sestre, veliki je blagoslov biti u crkvi, jer e, jedan od plodova, i to mnogo važni, možemo slobodno reći, najslađih plodova koje nam crkva daje, pored ploda Majke Bože i Duha Svetog, jeste mislimo na našeg spasitelja, na tijelu i krv, kojima se pričešćujemo, jeste i poznanje Majke Božije. A kako reku smo, ne možemo je se primaći, ne možemo je upoznati, ne možemo je shvaliti, braći i sestre, ako nas Duh Sveti ne nauči. I po tome Danas se vodi polemika e, da li ima spasenja na ovom, na onom mjestu, da li ima istinu na ovom ili na onom mjestu u ovoj ili onoj crkvi. Nema potrebe, braći i sestre, mnogo da se gubimo. Dovoljan, dovoljan je jedan pokazatelj. Pokaži mi mjesto gdje se Majka Božja slavi i tu ću i srce da ostavim. Jer to je mjesto gdje je i Bog prisutan. To je mjesto gdje Duh Sveti diše. Tamo gdje se Majka Božja ne shvali, braći i sestri, tamo nema Duha Svetog. Tamo nema crkve Božje. Tamo nema ni angela, ni svetitelja. O Bogu se ponekad i govori, mada na vrlo grube, nekad i jako vulgarne načine, pogotovo kad čujemo ove nove isklepane religiozne sisteme tako banalno, tako jeftino, tako e, lažno, tako truležno. Ovo, ovaj poslednji talas satanskog učenja, kroz tu New Age duhovnost, koja je blutava, baš blutava, onako izaziva e, čovjeka da, da povrati od gadosti, od smrada, Kad uporedimo sa učenjem naše crkve i prije svega sa mjesto Majke Božje u našoj crkvi, mi ne možemo da ne primetimo ogromnu razliku. Dakle, ogromnu razliku koja više i ne dovodi čovjeku u dilemu, toliko je to jasno. Samo ako na taj način pristupimo, posmatrajući, braći i sestre, mjesto Majke Božije, u nekom sistemu. A u crkvi pravoslavne, majka Božja, braće i sestre, vidimo i sami koliko vidimo, a ne vidimo mi još kako bi trebalo da vidimo. Jer još ne gledamo duhom svetim, još gledamo našim očima čuvnim, ostrašćenim, pa i ne vidimo. A ne bi ni ovo malo vidjeli da nas crkva ne priziva. Ne smo mi ni od teraz slavili majku Božju možda, da nas Duh Sveti nije sabrao i ukazao na nju, na njenu ikonu i dao nam tekst po kojem ćemo da je slavimo. Ispisao nam stihire, dao nam akatis. A sve stihire, braći i sestre, i akatis i trupari, sve je to nadaknuto duhom svetim. To su pisali duhonosni ljudi. Duhom svetim nadaknuto. A samo Duh Sveti može da, da je slavi, jer je on poznaje. Od nje i od Duha Svetog začeo se Bog, brati se, ovoplotio se Bog. Opet ponavljamo, to su tajne, nedosežne za ljudski um i za angelski um. Zato je mnogo važno da u crkvi i kroz crkvu duhom svetim upoznajemo majku Božju izbjegavši veliku opasnost da je priđemo mimo crkve i bez vođstva e, duhom svetim, odnosno duha svetog. Zato su tako i dragocene i himne, zato je tako dragocen i ovaj akatis koji možemo svi da čitamo. I bilo bi dobro, ali ovljenost ne daje samoljublje, sprečava da ga čitamo svaki dan. Ako ne čita, onda po nekoliko ikusa i kondaka. Jako je bogat. I to je, braće i sestre, mjera pravoslavnosti. To je mjera pravoslavnosti, upravo mjera poštovanja presvete Bogorodice. A upravo tu se nalaze i vrata, braće i sestre, da uđemo u unutrašnje dvere crkve. Jer ući u tajanstveni prostor crkve nemoguće je bez kroz majku Božju. Kroz nju nam se i dade svjetlost, kroz nju nam dođe spasenje, kroz nju nam sve dođe, braće i sestre, što nam je došlo. I ništa što je došlo, nije došlo sem kroz nju, braće i sestre. I ovaj hram, ove molitve, ovaj krst koji držim, ovaj pod na kome stojimo, ovaj krov koji je nad nama, tajne koje imamo, blagodat koju primamo, ništa ne bismo primili i ništa ne možemo da primimo izvan nje, braći i Sve, svaka kap blagodati, kroz nju nam je došla. Kako to divno kaže jedan od velikih poznavalaca Majke Božije, velikih svetogoraca, znamo kako svetogorci poštuju Majku Božiju, u stvari ne znamo, nego smo čuli kako je poštuju, a sveti Grigorije Palame bio jedan svetogoraca, kaže da ništa ne dobijam izan Majke Božije. Svaka utjeha, braće i sestri, svaka misao, E, svako duhovno nadahnuće, svako otkrivanje istina naše vjere, svako ushođenje duhovnim, odnosno vrlinskim lesicama, dolezi od nje. Naravno, ne izdvajamo i ne, ne da je Bože odvajamo od Boga, ali naglašavamo da dolezi kroz nju. Zašto? Zato što Bog tako hoće. Zato što se Bog kroz nju data. U njoj se odoprotio, zato što je Duh Sveti nju izabrao i od Duha Svetog se začeo Sin Boži jedinorodni. Ona je njegova majka, braće i sestre. Ona je majka Božja. Ona je njegova majka i on je poštoje kao majku i hoće da je i mi poštujemo kao majku. Kao što Otac nebeski ne priznaje nikakvo poštovanje iznad sina. Nema poštovanja oca bez poštovanja sina, braći i sestri. A sina i oca ne možemo poštovati sem duhom svetim. Tako ni sin ne želi nikako poštovanje bez poštovanja njegove majke, predsjete Bogorodice. Nikakve molite, braći i sestri, nikakvo A Ne samo što ne prima, ono je E, suštinski nemoguće. Pazite, nemoguće je slaviti Boga, ovaploćenog Boga, bez majke Bože, bez bogorodice, jer neko je morao da ga rodi. A poštovati ga kao ovaploćenu, a ne poštovati onu koju ga je rodila, to je, braći i sest, ili potpuna šizofrenija, ili velika drskost i bezobraznost. Poštovati Sina Božije bez bogorodice, to je bezobrazu, to je drskost. I to ne može da prođe dobro. Tu će biti strp, to je već stradanje, ali može da bude i ono vječno mučenje. Zato je sveti svetogorac Pajsije, svetogorac naš savremenik govorio a, e, protestantima, mada u tu krizu su ušli braći svi sam pravoslavne crkve, majka Božija se i to što se poštuje, odnosno što pokušavaju da je poštuju, bolje da ne poštuju tako, vjerujte. Bolje je ne poštovati, nego je tako poštovati na taj duševni nivo. E, to je emo, e, emocijom, to je nikako ne pripada, Samo duhom sveti može da se poštuje. Sve drugo je plastično cvijeć i bižuterija. Dakle, reče Spajski Sturac jednom protestantu, mada smo mi danas poprilično poprinili taj odnos prema vjeru protestantski, Upušteni, raspušteni, zapušteni, nikakav odnos. Pa kaže nekom protestantu koji je došao na Svetu Goru, onako malo turistički, da vidi šta se dešava, šta to pravoslavni kaluđeri rade, pa tako počeo da, da lupeta I sluša ga strpljivo, starac Pajcije, sluša, sluša, sluša, pa mu reče onako ganut, kao starac koji se sažaljeva nad tvorevinom Božjom kad je vidi odvojenom od tvorca, a još i neusinovljenom duhom svetim, pa ga zaboljava srce, kaže, žao mi vas se, brate, siroti ste, siročad. Kako kaže to starče siročad? Na što to misliš? Kaže, pa nemate majku. Kako nemamo majku? Kaže, nemate poštovanje prema majci Božje, prema Bogorodici. I zaista divna svetogorska perspektiva I, i mnogo dobro, mnogo presvjetno. Gdje nema presvete bogorodice, braći i sest, tu nema nikoga. Tu nema ni majke, tu nema ni oca, tu nema ni brata, ni sestre, ni kuma, ni prijatelja. Ko majke Bože nema, Boga nema, duha svetoga nema, uzavod dobro društvo. To je sve, braći i sestre, naopako trovežno, trovežno, pogrešno i važno. Zato budemo u crkvi, I tražimo, braće i sestre, da to je jako dobra, korisna prozba. Tražimo Duha Svetoga, mada se to sadrži u tim prozbama, ali možda je potrebno i naglasiti, da nam da, da otkrijemo po mjeri koja je nama data, da otkrijemo e, srcem i umom tajnu presvete Bogorodice, jer u njoj se, braće i sestre, krije riznica bogopoznanja, riznica života. Čovjek kome se otkrije ličnost Majke Božije, njemu se otkriva i njegovo srce, um kome se otkriva ličnost Majke Božije, um onoga kome se otkriva daje njemu samom novi prostor. Nema potrebe da mijenja namještaj, nema potrebe da mijenja frizuru, Nema potrebe da mijenja garderobu, mjesto življenja, radno mjesto, društvo, manastir, parohiju. Njemu se promjena vrši u um, u volji, u srcu. Blagodat ga posjetila, pa majku Božju vidi. A to viđenje je duhovno, to je viđenje onoga svijeta još odavde pa se njenom krvlju i pričešćuje u svetoj tajni. I to treba da znamo, broći se, kad se pričešćujemo, mi primamo njenu krv. Ne samo Božju krv, nego i njenu krv, jer on se od njega plotio, to sveti Teofan Zatvornik na jednom mjestu fino primjećuje. Duha Svetoga i Marije Djeve i postade čovjek. Tamo u simbolu vjera spominje se presveta Bogorodica kratko, ali dovoljno jasno, od Duha Svetog i Marije Djeve, pazite, i posta, ova protisa, i postade čovjek. I kad se pričešćemo tim tajnama, mi nju primamo. I onda sve to pričešće, braće i sestre, djeluje i bravo Duha Svetog još više daje da sagledamo Majku Božju. Pa vidimo kako su joj sveti oci pjevali, kakve divne himne, uznosili. I još se nešto da primijetiti. Sveti oci preporučuju, iskusni sveti oci. A to se vidi i ovim truparima, jer oni su ove trupare pisali braći i sese zbog nas. Ne zbog njih, nego zbog nas. To je ta bratska ljubav, to brato ljubže, sjedinjeno i podsaknuto Bogu ljubav. Njima ovi trupari nisu trebali, braći i sese. Oni su ovo imali memorisano u glavi, u umu. Oni su ih pisali zbog nas. Primjećujemo da su jako kratki. Vidimo jakatis. E, jako je kratak i traži sozrcanje, onako zumiranje. I ovi tropari jako su zumirani, fokusirani. I uopšte se ne prijeju rastijanom umu. Rastijanom, to je ostrašćenom umu i srcu. Ne prijeju i brzo se bježi od njih. A sveti oci preporučuju da se oni prate, da se gledaju. I akatist, recimo, pošto o, bogoslužbene knjige nisu svima dostupne, konkretno ako čitamo molitve akatist, onda treba polako čitati. Može jedan kondak da se čita nekoliko puta, polako, raduj se, pa jedno, pa raduj se, pa drugo. Tako da se um lijepi za te, za te stihove u kojima je zaključena svjetlost Duha Svetog, blagodati Božje. I tako malo po malo um se, braće i sestre, širi i daje mu se na dar da upozna Majku Božiju na duhovan način, to jest dejstvom blagodati Duha Svetog. A to je, braće i sestre, veliki dar. To je veliki dar, to je sladar i zalogaj. I onda se e, cjelokupan ambijent crkve. E, pazite, jezgro dogmata Hristovi, kako se kaže za Hristu Bogolodicu, na jednom mjestu Agapit. I zaista, ključ kojim otvaramo tajnu Majke Bože, njene ličnosti, otvara braće i sestve, jednim potezom daje svjetlo na mnoge događaje, na mnogo šta što se u crkvi dešava povezuje domnostvo i spasenje. Na jedan vrlo uragan, gotovo spontan način uvodi nas u tajnu crkve i daje mogućnost za bogoopštenje. I obrnuto, nepoznavanje majke Božje, nenogičnosti, zatvara nam vrata, ne možemo, braći sese, nikud, nikud, u mjesto, ma ti daješ gas, zaud sipamo gorivo, neprestano je srijevo rezervoaru, neprestano se benzin sipa, neprestano švajfujemo, neprestano su mjesto nalazimo, braći i I mašina onda izgori, izgori, zapali se i postrada i vozač i suvozač, zato što je ličnost Majke Bože ignorisan, nismo obratili pažnju na nju. Neka bi dao gospodi ova noć pohvale Majci Božjoj, da Duh Sveti daruje svima nama braći i sestre, za početak makar malo da, da nam otkrije ono što je nama samima nedostupno, nedodirno, nepristupačno, što je i angelima bez duha svetog nesagledivo da nas posjeti i da nam daruje poznanje Majke Bože, da bismo mogli da je slavimo, braći i sestri, da bismo mogli duhom svetim da je zablagodarimo, da bismo mogli i srcem i umom da sa Arhangelom Gavrijelom i mi kažemo raduj se. Amin Bože.